նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանը Փարիզում այցելել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմակերպված հերրախոսամարաթոնի կենտրոն։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստան հիմնադրամի ամենամյա հերրախոսամարաթոնը։ Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանն այսօր կդառնար 22 տարեկան։ Եվրոպական մի շարք առաջատար երկրների հետ Արցախը գյուղատնտեսության ոլորտում փոխգործակցության քայլեր կսկսի։ կս Վազգենաշենն ունի մի շարք լուծված ու դեռ չլուծված խնդիրներ։ Մարտն ու շրջանում կկազմակերպվեն մասնակիտական դասընթացներ։ Տեսակապ է հաստատվել Ստեփանակերտ, Հայաստանի Արմավիր եւ Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքների դիպրոցականների միջև։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 15-ին Փարիզում հանդիպում է ունեցել Ֆրանսահայ միությունների համակարգող խորհրդի համանախագահության հետ։ Արցարծվել են Արցախ-Ֆրանսիա կապերին, ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առնչվող հարցեր։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Բակո Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել Ֆրանսահայ միությունների համակարգող խորհրդին Արցախին հատուկ ուշադրություն դարձնելու համար հույս հայտնելով, որ համագործակցության բարձր աստիճանը կպահպանվի նաև ապագայում։ Հանդիպանը մասնակցում էին Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Հասմիկ Տոլմաջյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակո Սահակյանը նույն օրը Փարիզում այցելել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Ֆրանսիայում կազմակերպված հերրախոսամարաթոնի կենտրոն, հանդիպել հիմնադրամի տեղական կառույցի պատասխանատուների հետ Պետրոս Թերզյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև գործընթացում ընդգրկված կամավորների հետ։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի աշխատակիցներին ու կամավորներին Արցախին մշտապես օգնելու համար, այն համարելով հայրենասիրության եւ արհեստավարժության օրինակելի դրսեւորում։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է ամենամյա հերրախոսամարաթոնը։ Այն կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 18-ը։ Ֆոնետոնին հավաքագրված գումարներն ուղղվելու են 2019-ին Հայաստանում ու Արցախում իրականացվելիք ծրագրերին։ Համահայկական ուժերով Հայաստանը կարող ենք դարձնել մեր երազանքների երկիրը, ասել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հայկակ Արշամյանը։ Նա նշել է, որ շուտով կավարտվեն հիմնադրամում անցկացվող ստուգումները, ըստ նախնական տվյալների հիմնադրամի գումարների կորուստ չի եղել։ Հիմնադրամը շարունակում է գործել թափանցիկ, նվիրաբերված յուրաքանչյուր ցենտ ուղղվելու է իր նպատակին, ասել է հիմնադրամի տնօրենը։ Ինչ վերաբերում է համահայկական հիմնադրամի հետագա ծրագրերին, Հայկակ Արշամյանն ասել է, որ հիմնադրամը չպետք է կենտրոնանա միայն բուն շինարարության վրա։ Մենք պետք է զարգ տանք երկրի մշակույթի ու արվեստների զարգացմանը։ Նաև մենք Հայաստանը հիմնադրամի միջոցով պետք է դարձնենք կանաչ էներգիայի երկիր, նշել է Հայկակ Արշամյանը։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում Հայաստանը կարող է դառնալ յուրահատուկ ցանցապետություն աշխարհում։ Դրա համար Կասպյուրքը անհրաժեշտ է միայն ամրացնել կապերը։ Մենք մի օր այն օրվան պետք է հասնենք, որ աշխարհում ասելով Հայաստան հասկանան որակի բրենդ։ Ես ուզում եմ դա իրականություն դառնա հիմնադրամի շնորհիվ, ընդգծել է Հայկակ Արշամյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանի եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Օնի Գասպարյանի ուղեկցությամբ այցելել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության N զորամասի մարտական հենակետ եւ զորավարժարանում հետևել ցուցադրական հատուկ մարտավարական հարձակողական զորավարժություններին։ Նիկոլ Փաշինյանն ուսումնական կետում հետևել է մարտական հրաձգության մարտավարական զորավարժությանը բարդ լեռնային տեղանքում, որի ընթացքում գրոհային մարտավարական խմբերը գործել են բնագծերի բարելավման ուղղությամբ։ Ներկայումս մենք մեր անվտանգությունն ապահովում ենք հիմնականում ռազմական միջոցներով, որը դասվում է կոշտ ուժի տարրերի շարքին։ Այս մասին ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանը։ Սակայն համոզված ենք, որ անվտանգության աստիճանի բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է նաև փափուկ ուժի տարրերի, մասնավորապես Ադրբեջանի նկատմամբ զսպման քաղաքական դիվանագիտական միջոցների կիրառում, ներառյալ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման ուղված քայլեր։ Արցախի միջազգային ճանաչումը մեր արտաքին քաղաքական օրակարգի առաջնահերթություններից է, որը կապահովի խաղաղ գործընթացի անշրջելիությունն ու տարածաշրջանային անվտանգությունը, ասել է Մասիս Մայլյանը։ Այսօր Արցախի հերոս ոսկե արծիվ Շքանշանի ասպետ Ռոբերտ Աբաջյանի ծննդյան օրն է։ Այսօր նա կդառնար 22 տարեկան։ Մայր Թերեզայի անվան բժշկական ինստիտուտում ուսումը կիսատ թողնելով Ռոբերտ Աբաջյանը պարտադիր ժամկետային զինծառայության է անցել, բարձր առաջադիմության շնորհիվ ստացել կրծեր սերժանտի կոչում։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված դիրքը պաշտպանելիս Վաշտի հրամանատարի զոհվելուց հետո գրսեր սերժանտ Աբաջյանն իր վրա է վերցրել հրամանատարությունը եւ ոչ միայն վերջին փամփուշտը շարունակել կռիվը։ Տեսնելով իրեն մտածող Տշնամուն Աբաջյանը վերջին նռնակով պայթեցրել է եւ իրեն, եւ հայկական դիրքեր հասած հակառակորդի զինվորներին։ 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ն ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում Արցախի հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար պաշտպանության բանակի կրծեր սերժանտ Ռոբերտ Աբաջյանին հետմահու շնորվել է Արցախի հերոս Արցախի հանրապետության բարձրագույն կոչում եւ ոսկե արծիվ շքանշան։ Ռոբերտ Աբաջյանի ծառայած զորամասում ոչ միայն վառ են պահում հերոս քաջորդու հիշատակը, այլև նրա օրինակով դասյարակվում են նոր զորակոչված զինվորները։ Նշենք, որ 2016 թվականի նոյեմբերի 16-ին իր հարազատ կրթօջախում Ռոբերտ Աբաջյանի հիշատակին դասարան է անվանակոչվել։ Եվրոպական մի շարք առաջատար երկրների հետ Արցախը գյուղատնտեսության ոլորտում փոխգործակցության ուղղված գործնական քայլեր կսկսի։ Այս մասին հայտնել են նախարարության մամլո բաժնից։ Հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 29-ից նոյեմբերի 9-ը գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանը փոխնախարար Համլետ Ապրեսյանի, գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Ծատրյանի, եւ Մարտունու շրջվարչակազմի ղեկավար Մհեր Օհանյանի հետ այցելել է զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող եվրոպական մի շարք երկրներ։ Այսի ընթացքում կայացել են հանդիպումներ գյուղոլորտում առաջատար մի շարք կազմակերպությունների ղեկավարների, գիտական հաստատությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց հետ։ Հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են այգեգործության, ջերմոցային գործի կազմակերպման, գյուղմթերքի վերամշակման եւ իրացման, գյուղատնտեսական կենթանիների հիվանդությունների կանխարգելման, գինեգործության եւ բուսաբուծության ոլորտներում առաջատար տեխնոլոգիաների ներդերման հարցեր։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն առաջիկայում կառվեն փոխգործակցությանն ուղղված գործնական քայլեր։ Մարտոնու շրջանի Վազգենաշենը նոր վերաբնակեցված համայնք է, որն իր հայեցի անունը ստացել է ազատագրվելուց տարիներ անց 2001 թվականին։ Ինչ խնդիրներ ունի վերակերտվող Վազգենաշենը, ինչպես են իրենց առօրյա կյանքը կազմակերպում համայնքի բնակիչները, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Վազգենաշենը տեղաբաշխված է Հանրապետության հարավարևելյան հատվածում։ Մարտունու շրջենտրոնից գտնվում է 33 կիլոմետր, իսկ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից 45 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինչպես մեր զրույցի ժամանակ հայտնեց համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Բաբայանը, Վազգենաշենն ունի մի շարք լուծված ու նաև դեռևս չլուծված խնդիրներ։ Բայց ահա վերջիներս գերազանցում են համայնքի ղեկավարի խոսքով չլուծվածներից առավել հրատապը գյուղի տների գազիֆիկացումն է։ Սա կարևորագույն հարցեր որը երկար ժամանակ մեր բնակիչները չէին անգամ պատկերացնում, որ գլուցվեր, քանի որ մոտ 5 տարից ավել սպասում էին, որ այդ հարցը լուծվեր։ Եվս մի կարևոր խնդիր համայնքը ճունի մանկապարտեզ, ինչը ըստ Անդրանիկ Բաբայանի բավական բացասաբար է անդրադառնում ընտանիքների ավակ անդամների աշխատանքի կազմակերպման վրա, դժվարացնում երեխաների նախադպրոցական դաստիարակության խնդրի լուծումը մանկապարտեզ չի գործում եւ դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է որ գյուղի եւ նաեւ եւ աշխատատեղով բավարարվում եւ ինչու՞ չէ երեխաների հետագա զարգացման վրա է ազդում որը պատրաստի արդեն երեխան կարող է դպրոց հաճախել իր մանկապարտեզը հաճախումից հետո Դպրոցական շենքի մասին մասնաշենքը երահարկ է բավականին մեծ տարածքով սակայն այստեղ էլ պայմաններն անմխիթար են համայնքապետի խոսքով այն վերանորոգման կարիք ունի Դպրոցական շենքը կա բայց շատ անմխիթար վիճակում Եվ հարկանի շենք է դեռևս շուտվանից, որը առաջին երկրորդ հարկը եւ իհարկե կարելի ասենք հարկը արտակնապես շատ վատ վիճակում է։ Կարիքը զգացում վերանորոգման, որի համար էլ մասին եւ կառավարությունում եւ մեր վարչակազմում տեղյակ են։ Ինչ վերաբերում է ռոռոկման ջրին, ապա որպես այդպեսին երբեք էլ չեն ունեցել, իսկ խմելու ջուր բնակիչներն օրական երկու անգամ են ստանում՝ առավոտյան եւ երեկոյան 40 րոպեով։ Համայնքապետի խոսքով խնդիրը պատկան մարմինների ուշադրության կենտրոնում է։ Ջրի հարցը համար առաջին խնդիրներից մեկն է այսօր։ Մենք պես այդ հարցը բարձրացրել ենք երկրի նախագահի մոտ եւ կարելի ասած որ դրա շուրջ կան ուրեմն վերլուծականներ, անգամ իր հանրարարականով վարչակազմի ղեկավարը պարոն Օհանյանը եւ մյուս այլ ներկայացուցիչներ հանդիպել են ինձ հետ եւ համանքի ուրեմն տարբեր հատվածներում ուսումնասիրություն են կատարել, թե ինչպես պետք է այդ հարցը լուծվի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի գրողների միությունը նախաձեռնել է գյուղաբնակ գրողների հետ հանդիպումների շարք։ Այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում կայացել է հերթական հանդիպումը։ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը։ Այսօրվա հանդիպումը թվով երկրորդն էր։ Գրասերների, գրչընկերների եւ ուսանողների հետ հանդիպումն այս անգամ բանաստեղծուհի Զոյա Հովանիսյանի, արձակագիր Միքայել Խաչյանի, լրագրող Զորա Բրքոյանի եւ երիտասարդ բանաստեղծ Հայասեր Հովսեփյանի հետ էր։ Ներկայացնելով գրողներին, գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշել է, որ բացի ինքնատիպ գրիչ ունենալուց, նրանք Արցախյան գրական ընտանիքի ու մշակույթի դեսպաններն են շրջաններում։ Այս առումով էլ կարևորել են նրանց հետ հանդիպումների շարքը։ Միքայել Խաչյանի, Զոյա Հովանեսյանի եւ Հայասեր Հովսեփյանի ստեղծագործական առանձնահատկությունների համառոտ վերլուծություն ներկայացրեց բանասիրական գիտությունների թեկնածու երիտասարդ գրականագետ Ամալիա Գրիգորյանը։ Այսպես գրող Արցախյան պատերազմի մասնակից Միքայել Խաչյանի պատերազմը եւ մենք պատմվածներից յուրաքանչյուրը ես կասեի նույնիսկ նովելատիպ գործերից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է մի խեղված ճակատագիր։ Նրանց հոգեբանական նրբերանգների բացահայտման է նվիրված պատմվածները կամ մի ուրիշ պատերազմ, որն ավելի սարսափելի է։ Կորուստների հետ անհաշտ ապրելու անվերջանալի ծանր հոգեվիճակը։ Այս առումով ուշագրավ է բանաստեղծուհի Զոյա Հովանիսյանի պոեզիան Նա գրականություն է բերել Որթեկորույս մորկերբարը։ Արցախյան պատերազմում նա կորցրեց իր որդուն։ Բանաստեղծուին որպես խիզախ հայուհի ինքն է զավակին զինվոր կարգում, ուղարկում մարտի դաշտ հողնազատագրելու, պատգամելով նրան, որ իր առաջին մայրը հայրենիքն է։ Ռազմահայրենասիրական թեմատիկան արդիական է նաև այսօր առանձնապես Արցախի երիտասարդ սերնդի ստեղծագործություններում։ Նրանք անմիջական մասնակցություն են ունեցել ապրիլյան քարորիա պատերազմի ռազմագործողություններին։ Այս առումով հատկանշական է երիտասարդ բանաստեղծ Հայասեր Հովսեփյանի պոեզիան։ Բանաստեղծն իր չափածո եւ արձակ մտորումներում արծարծում է ոչ միայն պատերազմի անմիջական մասնակցի ապրումները, այլև Արցախյան պատերազմի պատերազմի ժամանակ իր ու իր սերնդակիցների կորսված մանկության դարը հուշերը։ Եթե Արցախյան պատերազմում իր հայրն էր կռվել, ապա 20 տարի անց ինքն է զենքը ձերքին խրամատուն կանգնել։ Շարունակելով երիտասարդ գրականագետին բանաստեղծ Դավիթ Միքայելյանն առանձնապես անդրադարձավ Քաշաթաղի շրջանի Մերան պաշտոնաթերթի խմբագիր Զորա Բրքոյանի պատմաերկրագիտական բնույթի հրապարակումներին։ Հատկապես ինձ շատ են դուր եկել նրա հոդվածաշարերը մեր եկեղեցիների, մատուրների, մեր հնավայրերի, ոչ ոք այդպես է դարքիր չի ներկայացնում Արցախում։ Ինչն է ի վերջո սնում ու ոգեշնչում գյուղաբնակ ստեղծագործողի գրիչը, հատկապես ինչպես Զոյա Հովանիսյանն է նշում համացանցային մեր ժամանակներում։ Ավակ եւ երիտասարդ սերունդների բանաստեղծներ Զոյա Հովանիսյանի ու Հայասեր Հովսեփյանի խոսքն այս արթիվ յուրատիպ լրացում էր մեկ-մեկու։ Առանց ինձ էլ կարող են բոլորը բանաստեղծել, կարող են բոլոր բանաստեղծողները անել ավելին, բայց Աստծո տված շնորհը հենց այնպես ջրի վարդատվություն չէ։ Այլ երթում եւ բկայություն, բարին եւ զարմանալի ներագործելու պարտավորություն հայրենիքի ժողովրդի եւ հենց Աստծո առաջ։ Ես զգում եմ, որ իմ մեջ ինչ որ մի կարակ է այրվում եւ այդ կարակը ջերմացնում է իմ հոգին։ Ես ուզում եմ այդ ջերմությունը փոխանցել նաև ուրիշներին եւ այդ ջերմությունը փոխանցելու միակ տարբերակը ես գտել եմ ստեղծագործելու մեջ եւ բանաստեղծությունների միջոցով։ Գրողները ներկաների համար ընթերցեցին նաև իրենց ստեղծագործություններից, իսկ միջոցառման վերջում գրողների միության կողմից արժանացան խրախուսական պարգևների։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության կողմից Մարտունու շրջանում կկազմակերպվեն մասնագիտական դասընթացներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է Հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալության առաջատար մասնագետ Էրմինե Դանելյանը, երկրում զբաղվածության բնագավառը կարգավորելու, միևնույն ժամանակ գյուղատնտեսության ոլորտը զարգացնելու նպատակով նախարարության կողմից տարվա ընթացքում իրականացում են բազմամյա պետական ծրագրեր։ Գործազուրկների եւ աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում ծրագրի շրջանակներում Այս անգամ դասընթացները կազմակերպելու են խաղողի վազի էտի, պատվաստման եւ քիմիական միջոցառումների իրականացնող եւ պատղատու տարերի էտի, պատվաստման եւ քիմիական միջոցառումների իրականացնող մասնագետ թեմաներով։ Ծրագրի նպատակն է ունկնդրին աջակցել աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան նոր կարողություններ ու հմտություններ ձեռբերելու միջոցով հարմար աշխատանքի տեղավորման, աշխատանքից ազատման ռիսկի նվազեցման, ինչպես նաև դերնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարցում։ Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների տևողությունը չի կարող երազանցել 3 ամիսը։ Իսկ նախնական մասնագիտական պատրաստման եւ արհեստագործական ուսուցման դեպքում 6 ամիսը։ Մասնագիտական ուսուցման դասընթացների ներգրավվածներին տրվում է կրթաթոշակ նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Ծրագրի շահառուներին բնակության վայրից դուրս այլ համայնք մասնագիտական ուսուցման ուղեգրելու դեպքում փոխհատուցվում է նաև տրանսպորտային ծախսերը եւ վերջում տրվում համապատասխան վկայական։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի Տիկին Աննա Հակոբյանն իր գրասենյակում հյուրընկալել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանին։ Հանդիպմանը քննարկել են Տիկին Հակոբյանի գլխավորած «Իմ քայլը» եւ «Ժպիտների քաղաք» հիմնադրամների Արցախում իրականացվելի գործնեայության հնարավոր ուղղությունների հարցը։ Աննա Հակոբյանն ընդգծել է, որ Արցախը լինելու է նշյալ հիմնադրամների ծրագրերի անբաժանելի մասը։ Երկուստեք շեշտադրվել է մարդու իրավունքներին եւ մարդասիրական խնդիրներին առնչվող ծրագրերի կարեւորությունը։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև կանայք հանուն խաղաղության արշավի վերաբերյալ, կարևորելով Արցախի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության խնդիրների միջազգայնացումը եւ Արցախի միջազգային ընդգրկվածության աստիճանի բարձրացումը։ Այսօր ուսանողների միջազգային տոնին ընթառաջ Արցախի Պետական Համասարանի շուրջ 70 ուսանողներ եւ մագիստրանտներ ապարգևատրվել են տարբեր ոլորտներում արձանագրած հաջողությունների համար։ Տոնի արդիվ շնորհավորելով ուսանողներին, ռեկտոր Արմեն Սարգսյանն ասել է, որ այսօր կարևորվում է կայուն արժեհամակարգ ունեցող ուսանողի դերը հանրապետության եւ պետականաշինության կայացման ու զարգացման գործում։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով բուհի հիմնադրման 50-ամյակի կապակցությամբ գալիք տարում կկազմակերպեն հանդիսավոր միջոցառումներ։ Անդրադառնալով բուհի հավատարմագրման գործընթացին, ռեկտորը նշել է, որ համասարանը կմտնի միջազգային ցանցի մեջ։ Միջոցառման ուսանողներին են հանձնվել պատվոգրեր, գրքեր, դրամական պարգևներ։ Արցախի Ստեփանակերտ, Հայաստանի Արմավիր եւ Ռուսաստանի Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքների դպրոցականների միջև հաստատվել է հերոստական մուրճ։ Ծրագրի շրջանակներում 3 դպրոցների երեխաները տեսակապի միջոցով ծանոթացել են միմյանց հետ, պատմել դպրոցական կյանքի առօրյայի մասին։ Արցախում ծրագրի համակարգող Ստեփանակերտի Ալեքսանդր Գրիբոյեդովի անվան համար 3 ռուսական թեկումով միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի Ստելլա Պողոսյանի խոսքով Այս օրերին Ռուսաստանի Դաշնությունում անցկացվում են հայկական մշակույթի օրեր, եւ այդ ծրագրի շրջանակներում էլ կայացել է տեսակապ Արցախի, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև։ Ընթացիկ տարվա դեկտեմբերին կմեկնարկի երիտասարդների դերը խաղաղարարության մեջ, վերաիմաստավորելով խաղաղությունը սերունդների միջև երկխոսության միջոցով 9-ամսյա դասընթաց ծրագիրը որն իրականացվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող խաղաղարարության ամրապնդում կարողությունների զարգացման եւ հանրային մասնակցության միջոցով ծրագրի դրամաշնորային բաղկացուցչի շրջանակներում։ Դասընթացի առաջնային նպատակներից է Արցախի տարբեր շրջանների 18-ից 27 տարեկան երիտասարդների հետազոտական կարողությունների զարգացումը, որը նրանց հնարավորություն կտա օգտագործել ստացած գիտելիքները հետագայում ինչպես աշխատանքի ընդունվելու, այնպես էլ սեփական ծրագրերը մշակելու եւ իրականացնելու համար։ Ծրագրի ավարտին մասնակիցները կստանան պատվոգրեր, խրախուսական մրցանակներ, իսկ հետազոտության ընթացքում պատրաստված պատմությունները կհրապարակվեն արցանց հարթակում։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն՝ գիշերային ժամերին անձրև, ցերեկը առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարե մտյանկամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 7 ցերեկը 8-ից 13 աստիճան, տաքություն։